kaze mu kiganiro gira icyo ikiganiro cyanyu kibaha akaryo ko kugira icyo mushikirije ku makuru tuba twarabashikirije hagati mu ndwi ni ukuvuga kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu nk'uno munsi n'iryasango ryanyu rero mukibuka ko muri kino kiganiro twibukanije kumbure amwe mu mategeko atugenga muri kino kiganiro turabanza kuyivuga iyo twakiriwe hanyuma tukaronka akaryo ko kugira icyo dushikirije nuko rero mutwakora ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubuso gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu azoba afise uburenganzira bwo kubikura amafaranga arenga miliyoni cumi na zitanu z'amarundi ku munsi kizoba kizira kandi kikaziririzwa ko umuntu abika muri banki amafaranga arenga miliyoni mirongo ibiri ku munsi nyine Uzorenza ibyo bitigira azoca abanza gusigura iyo yakuye ayo mafaranga ni bimwe rero mu biri mu itangazo banki nkuru y'igihugu yashyize abona kumuhinga mu w'uyu wa gatanu ikiza cyakorera murumva ko twasimbiye mu gisata cy'amagara y'abantu kirakibonekeza cyane cyane mu makaritsiye ya bukirasazi cy'ibitoke na buyenzi ni mu gisagara cya bujumbura ndetse no muri district ya isare muri bujumbura benshi bita rurale hamwe no mu ntara ya Kibitoke mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bashikiriza ko bariko barakora ibishoboka kugira batuze ico kiza bagahamagarira abanyagihugu kwitaho isuku yamara nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje Nicolo Wenda yikunda ahamagarira uwo wese ashitse kwa muganga kwivuza gushika kire ni mu gihe ngo hari abagwayi babiri batorotse ibitaro vya Prince Regent uh, eh, batarakira neza ngo kuva rero kiza gitera mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri hagahanwa ababishyize hejuru amakenga ku itunganywa rishasha ry'imishahara biri mu bibazo abakora mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya gitega bashikirije umushyikiranganje w'amagara y'abantu hari mu kiganiro cyo ku munsi wa kabiri n'abakora muri icyo gisata cy'amagara y'abantu ariko arumviriza ingorane bagira mu kazi akaba nuko hakaba hari ku munsi wa kabiri ubuzima bwarazimbye mu mwaka uheze aha turi mu gisata cy'intwari ibereye gushika ku rugezo rwa mirongo ibiri na gatandatu ku ijana byashyikirijwe na faustin ndikumana rongo y'ishyirahamwe pakiseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kuri uno wa gata ku munsi wa gatatu rero mu kiganiro kubamenyesha amakuru ariko rero akaba yashyikirije ko icegeranyo ku kuntu intwari ibereye yari yifashe mu mwaka uheze ko intandaro y'ubwo buzima buzinvye harimo igabanuka ry'umwimbu mu gihugu ubukene bw'amafaranga y'agaciro Faustin Ndikumana asaba leta gukora ibishoboka kugira ubuzima bw'abarundi ntibutere bwunyuka abarimyi bo mu makomine ya Rugombo na Mugina mu ntara ya Cibitoke bavuga ku mwaka w'uburimyi utagenze neza uyu mwaka ugereranije n'uwushize bagashikiriza ko imvura yabuze ibyatumye umwimbu utaboneka eka n'amazi bavomeza imirima barayugara bongera babura n'ifumbire basaba abajejwe uburimyi mu ntara kwama hafi yabo mu kubaronsa imbuto zirobanuye zituma baronka umwimbo hakiri kare hagati ihangiro rya leta ry'uko mwaka wa bibiri na mirongo na kabiri wari wahariwe uburimyi ngo ntabwo ryashyitsweko mu runani posabu ruhurikiyemo amashyirahamwe yitaho igisata cy'uburimyi mu burundi bemeza ko umwimba neza metode hakizimana asanzwe ari umuvugizi w'urwo runani afatira ku biharuro by'ikigo cyahoze cyitwa isitebu aho ibiciro by'ibifungurwa byagiye biduga ugeranije n'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ahamagarira ababijejwe gufasha mu korohereza abarimyi mu bishoboka byose na burya igihugu ahanini gitunzwe n'icyo gisata tugume muri icyo gisata nyine cy'uburimyi igisata cy'uburimyi cyarasubiye inyuma asanga amajambo atajanye n'ingiro ihinguriro ry'ifumbire fomi ririzeza abarundi ko rizobashikiriza ifumbire y'impeshi yimirije byashyikirijwe n'icyegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro akaba yabivuze mu ruganda rwo guhanahana amakuru n’abamenyeshamakuru ku bijyanye n'aho ubushakashatsi no gukoresha ifumbire ya fumi bigeze ku munsi wa gatatu w'inundwe manyange hermenegiride akabahumuriza kandi abanyagihugu baheraniwe ifumbire ya totahatsa ko bagiye kuyironswa vuba ba b'amakomine y'intara ya Kibitoke basaba amashyirahamwe afise imirongo yo gutuma tumanako ko yoriha amakomine amafaranga baheraniye basigura ko anteni ishinzwe itegerezwa kuriha ikori ringana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana aho nka bose ngo baheruka kuriha ikori nk'iryo muri bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganje jeju igisate cyo gutuma gutumatumanako abasaba kugira icegeranyo c'amafaranga baheraniwe hanyuma babishikirize mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati babishuritse indumwe gusa niyihabwa amakomine atagira ba musitanteri ngo abe eh, ngo babe batowe byavugiwe mm, na Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rumonge ku munsi wa kabiri hashikirizwa ku mugaragaro buramatari w'intara ya rumonge umukuru w'igihugu akaba yasabye buramatari mushasha gukurikirana ayo matora kugira ngo ntazoshigwe imbere nako ntihazoshigwe imbere ibishobisho Ikiringo kitarenga iminsi 15 n'icumushikiranganje w'indero aho burongozi bw'ishure kaminuza eh, yitiriwe Mirekori eh, Dekorine ryahora rikorera mu rikorera mu ntara ya Kayanza ibo rero rikaba ryarugaye ridatunganirije abanyeshure bahahereje mu kubaronsa impapuro z'umutsindo eka n'abigisha babigishije ngo ntibabahaye agahembo cyangwa agashiruka bute kabo bishikirizwa na François Habyarimana umushikiranganji ajejwe indero harejo ku munsi wa kane mu nama n'abegwa n'igisata c'indero muri iyo ntara ya Kayanza ni nyuma yaho buramatari wa Kayanza amubwiriye ko badasiba kumwitura ku bw'ico kibazo umushikiranganje w'indero rero akamenyesha ko muri ico kiringo ubuyobozi bw'ishure bw'iryo shure butakemuye utwo tunenge buzoca bushigwa imbere y'ubutungane ico kiringo nyene nico canaha canongewe abayobozi b'amashure batarashikana impapuro z'imitsindo z'abanyeshure bahejeje umwaka w'ishuri uheze mu bushikiranganje abo nabo ngo ico kiringo kizoherana eh, ngo abo nabo ico kiringo kizoherana bazoca bakugwa mu mabanga mu gihe abatazotwara izo izo izo mu yindi myaka y'ishure iheze bo ngo bazoca basubirizwa takirinze gusabwa haribonekeza guhagarika muri komine nyamure eh, na kuguharika mu ntunge muri komine nyamurenza mu ntara ya ngozi bamwe bibaza ko biva mu kwigina amafaranga ava mu isarura ry'umuceri mu myonga itandukanye muri kino gihe mu nama rero n'abanyagihugu buramatari w'intara ya ngozi ni Emmanuel ntaco nsanze akaba akabahanura abanyamurenza mm, ababa inyamurenza guheba iyo ngeso kuko ngo ihungabanye ingo abagendesha imodokari zunguruza abantu mu gisagara cya bujumbura mu gukora amakosa ngaya amwe mu makuru akomeye twabashikirije muri inondwi ariko hariho n'ayandi akanya n'akanyu kugira ngo mugire icyo mushikirije tubibuke kubikora mu rupfasoni hanyuma tunashikirize icyiyumviro cyumvikana gishobora gutanga ubufasha yamba neza nyakubaha ubaye uwa mbere ku murongo wiyumva gute twashikirije amakuru menshi ayagushitse ku mutima ni ariko tuganira nande radiyo isanganiro umunyuranye ku murongo mwiriwe munywanyi wacu ubona yuko bitari kubera ko ndariko ubu yagarutse ku murongo alo yambu neza tuganira nande juma mwakiro e mumeze neza he mwakiro ga juma ego me gira ico ushikira iki mhm na totahaza nibaza ko hakiri kare ariko kugira ngo mwishyuze umwavu mwemerewe eh, wo kwikawa nta minsi myinshi heze mm, uvutswe nta minsi myinshi heze uvutswe byumvikana eh, ko urugendo rwo kuva i Dar es gushika i Bujumbura eh, ari urugendo rutari ruto ngira ngo twoba turatenyenya mm, ndibaza ico ko gishikiriza mu kiganiro gira eh, ahiwanyu havugwa make ku munsi wa mbere kugira ngo n'ababijejwe baba ariko baracumviriza eh, bakiteho kurusha ariko ikindi nacyo eh, ugira icyo ushikirije ku makuru twavuze hano ku isanganiro mm. ati kumbure mm. eh, barabe yuko boyigabanya icyiyumviro cyawe cyumvikanye nibaza yuko ababigejwe bazogira icyo babivuze ko canke urakoze cyane undi munywanyi ku sawa radiyo isanganiro ubundi munyuranye ku murongo ni neza eh, tuganira nande wewe toma burya izina ryawe rirakunda kuncanga eh, muga ntacyo kazima nawe ucuba uca worosha ukemera ko tumenyana baje kwivuga izina biranyorohera cyane kuko ntacyo nta soni biteye ego toma nyibutsa rero uherereye tukubaze izahe tukubaze inkuru zahe wewe uno mwanya abenegihugu bararenganye baranyandikiye mm. ati aho kwandikira we bakandikira jewe ati nzoca amenya yuko we wananiwe ati ngaha amanota atanguye gukoroka rero mu by'ukuri kabisa iyo arimo arahanura abamutwarira turanezerwa cyane turumva yuko kabisa arababaye igihugu cyane mhm. ingorane ubwa mbere ingorane mu bibondo bivuka mhm. ubwa kabiri ubuzima bwarazimbye nizere ko ubuzima bwazimbye hariho hose bwana mhm. rero uwubigira nirari ry'umubiri gusa mugabo ubwenge bwa kazoza ntakiriyo uwogomba yobireka bwana ruri hagati y'igihumbi n'amajana ruri hagati y'igihumbi n'amajana munani n'ibihumbi bibiri mm. ni ukuvuga ibiharage bijya bisanzwe bijya mu minsi yahera kwita kirundo mm. ikiro kimwe kiri ku mafaranga ibihumbi bitatu mm. muri makati ubuzima bwaragiye nyabihanga no ku masoko ya buhomba muri komere nyarusange ibiharage bigura kwiyobeye none turava hehe turaja hehe abategetsi bacu ubwo baba babona ubuzima tubayemo cyangwa baba bakurikirana neza ibijyanye n'ibiciro alexi ego icyo cyiyumviro ufise ugihuriza ko na faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe pakise yego byose bibaho umugabo rero ikintu giteye isoni mhm. nuko n'ibintu bizingiye muri iki gihugu cy'u Burundi n'ibintu twirimira ngaha mu Burundi nico kibabaje ibintu biva hanze hoko gwiki umuntu wonyene uva muri Tanzania ugende urabe ibeye uriho mm. cyane naho nimba bidakunda duhanga amaso uhoraho ntakundi imbere y'uko kumbura umukuru w'igihugu agira icyo akoze aho iwanyu umwe mubona mwokora gute kugira ngo ibintu bisubire mu buryo rero eh, nakubwira ikintu kimwe munyamakuru ni mhm. ukuvuga uruyoya uruyoya nibwo rumenya uko uruyoya nyina wiwe niwe ashobora kumenya ukuntu rubaho mm, nawe wishyize mu kibanza cy'uruyoya ariko ariko we yamahimiriza yuko abantu mwogwiza umwimbo sinzi ko uhora umwumviriza kenshi turabikurikirana mugabo turabikurikirana mugabo ikibazo ni uko ibintu iyo biba byari bizingirijwe biva hanze nta kibazo na kimwe cyarimo bwaho ibintu twiremera ngaha mubonye umunyamakuru bikunze none we wibaza ko byazimbishijwe nande kubera iki muratubariza abahinga none ko umukuru w'igihugu yavuze ngo ntiturima natwe mbona twirirwa ko ngo ntiturimo tworore kandi twikwirirwa ko none ubwo bwa alex none ubwo bwa alex nk'ubu we worima ibyo wimbuye ugaca ubibika eh, kugira ngo uzohore ubyifungurira ubwo ntibikunda ntibikunda naho ushyika ugakena ukikora kuri dukeya ukikora kuri dukeya hmm. n'iyo leta ibeho natwe tubeho nyine urumva wavuga ati avuga ati jewe ndarima nkirigwa ko atari ko mbona atakigenda oya bidokunda niyizere nta yo yewe kugira ngo yaruke akiri uruyoya ntabageze ngaha nawe yogera nawe kuba aronka biwiwe b'inzoya wumva imana itakoze ibintu bikomeye cyane reka rero dushime imana turi kuza turayimanuza hama nyine icyubahiro nawe tumufashe ego wibaza ko igituma umwimbo uba muke ari uko abanyagihugu baba barima nabi cyane wibaza oh, hari harimwo nabo onye badashobora kuza kubegera abo bajerwa izindimo urabona mhm. isi ya kera omeri wayo kare twahora dukoresha amase y'ibitungwa mhm. mugabo ubunya hagiriyeho amase ya kijyambere wumva zapfoma inziki zaje mm. ukawuteza uwo mwaka mm. mu wundi ukawuhebura mm. ntiwimbura ariyo mwene wacu avuye ku murongo avuze ati ndarima ntacyo mbona ngira ndahakura usanga isi yiwe iyo myavu y'ikizungu iratorogera isi mu gihe batandire tuyiteza tuyonga rero nicyo gituma abanyagihugu bakwiye kugerageza n'abakaza barakoresha bimwe bya kera isaha zibiri z'ijoro zirenze kuri minota mirongo itatu n'ibiri ikiganiro nigira icyo ushikirije Eh, niho nsabye indabo gatoya ariko mm. hanyuma rero nari mvuga ati iyo ibintu bivuzwe biza biraja mu ngiro nyene icyubahiro ngebuka ari mu rumonge mm. avuga ati umuntu azogabura amatari eh, acumbarira azoba jewe kandi kanatsinda kako n'ijisho ry'iwiwe mm. kandi nta muntu kugaya uwundi buriya kandi nta gihangange kihari n'umukuru w'igihugu murabona manura ko indongozi zorora bakorere kuri ku mukuru w'igihugu nyine cyubahiro mm. ntihagire umuntu atagenda ngo ngo ko njitseho nyabona ugasanga nk'umwe yiyamamaza avuga ati nemeye ko nzobacire baragiza ngira iki n'iki cyangwa nzo nzobazanira tanganika nawe ngira ngo niba atagomba arubakisha giza rya rusengo mm. rero nicyo bakwiye kuza bararaba tukamenya yuko tukamurabira ko akarorero keza kugira ngo habe iki icyo dukora tubone tuti undi wese akeneye gukora mm. icyo nari ko ndavuga abategetsi mm. ni ukuri kubona umutegetsi agerwa mu mabanga akayakurwamo akajya gupfungwa ni ukuvuga ko bibaje cyane rwose akazoba hanze y'igihugu igihugu cyamwizeye nyencubahiro yamwizeye ati nyaruka nyamutungane burakurondera hmm. kandi yaratwaye intara igihe kitari gito byose hokogwa iki none kuri uno mwanya bikubita hmm. agaciro bamenye yuko iby'igihugu ari iby'igihugu kandi atamurundi n'umwe atabifite ku ruhara n'umwe wese ko ku ruhara n'umwe wese atamurundi n'umwe amakori dutanga tubwire iki hama hmm. babimenye bamenye ko ugiye hagiye gutwara guserukira abandi atagiye kwiserukira ngo asifate ubutunzi bw'igihugu abwite bw'iwiwe hmm. icyo nicyo gikwiriye nta mico ko nacu mhm. ibirindiro by'abapolisi hmm. ibuhonga ndarenganyeretse mu igenda ngiye hmm. guhagarikwa n'umupolisi ngano ngaha anya hama mugabo nabo ntibijajare hmm. kandi udoca mu kinwabi notera akamo biyunguruza ni feridina kumukaza uwundi munyuranye ku murongo Mwiriwe. Ego, mkenzi. Hmm. nanjye amakuru nagomba nzitize kuri ku iradiyo y'isanganiro mm. naya mu mbuze abantu bimbuye umuceri ukabakundira hanyuma bakaca batangura guharika kuyigina abagore bawusesagura basesagura mugabo mm. rero ikintu novuga za mugenzi bisanzwe mhm. guharika si ukuvuga yuko ari ukubera uwo muceri barose bimbuye burya guharika n'ingeso ego hari igihe twavuga yuko n'abagore bishobora kuba kubapfaka ariko si cyane mugabo urumva nk'abo bagabo kubera baba babonye amafaranga bariko bararonka ataragurika mm. bagaca bavuga ati reka tuje mu bandi bagore mugabo mm. kenshi hanini usanga abantu baba basanzwe bafite iyo ngeso ah, uti ku ubwawe rero kuba bararonse amahera menshi umwimbu mwinshi si sibyo byatumye babaharika tugushimire hanyuma ikindi nacyo ego umukuru wa paraseme ari ikintu yashyikirije avuga yuko mu bisanzwe uwo mwimbu umeze nabi uwundi mm. nuko wavuye kuhindagurika ry'ibihe naho yavuze byinshi mm. icyo kintu nagishimye cyane burya urabye ihindagurika ry'ibihe ubunye riraboneka yuko rimeze nabi cyane bisanzwe naho iyi fombi baba bariko bariduha ni sobuta yuko ukoresha urya mwavu w'ikirundi urya w'ibitungwa kubera burya ryanje kirazira kuyikoresha yonyine ko iyo ikoresheje yonyene burya naho utera arya amaburi y'ibijumbo imibuto ntinaga neza ariko ni igiki kikwemeza yuko iryangeri atari byiza kuyikoresha yonyine yari mabuji ngarutse akatelefone kare kancikanye mabuji uwo bita Emmanuel aba mu kinama na cyane cyane nari ngeze ku iryashwagara mhm. iryashwagara ku buntu tuyikubite mu mirima hama twimbure kuri gusa amabuye sabwe kuri gusa eee kuri gusa kugira ngo mm. kugira ngo twimbure kuko urabona umuntu ararima agatera wapi kwimbura ni umugani mhm. igihe cyo nagomba rero mm. nibayiduhe tuyikubitemwo kugira ngo mm. cya kivugo umunwa wose urumva icyo umunwa nawe uronka amafaranga mm. bigende neza ariko hari abandi bavuze ati bya gusa sinzi cyari mm. icyumviro cy'iwanjye mumbabari mm. ubu none usaba yuko boyitanga kuri gusa kubera ko kumbura abarundi bakenye cyangwa kubera ko bikenewe kugira ngo isi igarukane akanovera mu kinama hajyaho isangane uwundi munywanyi ku murongo yambu radiyo isanganiro turakuramutsa unywanyi wacu urabona yuko yamaze kuva ku murongo mu minota icumi n'ibiri gusa ikiganiro gira icyo ushikirije kizoba kirangiye kuko tujya kuba dushyitse igihe cy'isaha zitatu zirumanye muri studio za radiyo isanganiro naho hose dukurikiranira umunywanyi wacu ubona yuko bidakunze ko tuganira ariko uwundi yashyitse ku murongo yambu yambu yambu ni imore ni namwe tuganira nande hakizimana hakizimana rero ubona yuko bitamukundiye ko tubandanya tuganira ariko ku mirongo irindwi na gatandatu umunani gatatu icyenda gatatu gatatu duca tukwakira Allo Aha banywanyi bacu rero ubona yuko baza bakaturunguruka maze bagaca basubira inyuma sinzi kwa ari ikirere canke ko baba bafise tuyinite tudakwiye mu minota itarenga cumi tujya kuba turangije ikiganiro cyacu gira icyo ushikira undi munywanyi ku murongo mwiriwe aha na yuko impera z'ikiganiro zitari ko zorohereza abanywanyi bacu kumbure n'ikirere kiba kitifashe neza ariko kandi mutwakuye turabakira mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda mwiriwe mwiriwe yambu neza Halo halo halo yambu eh, turakumva turakumva mwiriwe eh, ndabumva ariko isanganiro ntiyumvikana neza nyirampe aroyiti mu kayongozi mu bweru e, mu bweru ngaho mu ruyigi eh, ntimutwumva gute ga aroyiti kandi yadusize ko reka yemwe abantu ntibibagire iyo bari bageze aho aho bantu batanguye kwitwaza guharika ku mwimbu w'umuceri wonyine eh. Mm, Radio isanganiro ikiganiro n'igira mu minota itarenga itandatu ndaguhaye imwe turangiza ikiganiro mwiriwe mwiriwe muce murangiza duca turangiza simba umuhererezi n'abandi umuhererezi muhera kabisa ah duce twongera ko uwundi nyuma yawe yego duga ku ijambo tuganira nande eh, ni Ferdina garutse gatoya Ferdina wo kumukatsa yego hanyuma aha n'ibyo birangobora bamwe nabyinjira bakaraba ntibyinjiriye ko mm. none abantu ashobora kuvuga ugasanga uyu muntu yadugije mm. uko agomba yadugije mm. kuba usanga badandaza imiti ibura abantu ugasanga umuti ni umwe mugabo ugasanga wuguje amahera atandukanye ugiye ku mafaranga atandukanye hako guki igikorwa nuko banza akarogwa mbere ngena byinjira mhm.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 ushikirije ngira icyo ushikirije